الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد ku kena met te kaptina ku thot hoxha ma xha e fit-teglidhi fi men abed Allahe inda kabri rexhulin salihin fe kejfe idha abedehu kaptin se çka ka ardhur prej transmitimeve dhe nga ona e Allahut tebareke ve teala dhe nga ona e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej ndalimit të ashpër për ata i cili e adhuron Allahun në një Vend të një njeriut të mirë, tek varri i tij, don me adhuru Allahun xhele ue ala dhe shkon tek varri i tij, nuk e adhuron personin, po adhuron Allahun xhele ue ala. Thot hoxha, "Fe kejfe idha abedahu?" E si është puna nëse e adhuron ata? Këta e ka prue si kaptin. Dhe ka prue argumente. Para se me u fut në kaptin, e kan përmend dijetart Edhe nipat e, të, e Muhammed ibn Abdel Vehabit, nëse e vëreni se në kitabu të uhid, nuk ka fjalë të hoxhës, pos pika t'shkurta. Dhe thot nga ky hadith e nxjerrim këta dhe këta, dhe nga ky ajet e nxjerrim këta dhe këta, dhe shumicat e kaptinave janë, madje edhe kaptinat vet i ka, kaptin fjala e Allahut, kaptin hadithi i pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Disa prej dijetarëve në shpjegimin e Kitabut Tauhid dhe libra tjera të Hoxhës kanë thënë nga kjo e nxjerr na edhe pse Hoxha s'e ka përmend që ajo çka është fet e fejës Allahut xhele ue ala është veç çka është e Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fjalët e Hoxhës nuk janë të mbrojtura. Vetë fjala e Hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhabit nuk është e mbrojtur, është objekt gabimi. Edhe ka gabime, edhe besojna për Hoxhën që i ka gabime. Sikur që besojna për çdo Hoxhë në dunja që i ka gabime, se nuk është masum, nuk është i mbrojtur prej gabimit. E thot një shprehje, e thot një mendim, sikur Sheikhul Islam Ibn Taymija, Ibn Qayimi, e kështu me radh, këtu nuk jena tu i përmend gabimet e hoxhallarëve, po kanë gabime. Edhe Ibn Qayimi që është enciklopedi n'vetveti, kush i lexon librat e Ibn Qayimit, e din se njeri është enciklopedi, në çdo lëmi çka kan shkrujt dijetart, ai është gati se i pari prej tyre. Ngase e ka mor ilmin e Ibn Tejmijës të gatshëm, çka ka mësu Ibn Tejmija me vite, ja ka dhonë të gatshëm Ibn Kajimit, ai at ilm e ka mor të gatshëm, pastaj ka mësue edhe vet. Saqë bijt e tij, djemt e tij kanë jetue duke i shit librat e e babës vet, të Ibn Kajimit. Megjithatë ka gabime. Ka gabime. Andaj, ajo çka vjen pej Allahut xhele ue ala, ajo çka vjen pej Pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, para asaj na e ulim kryen dhe para asaj na nuk diskutojmë fare. Se është e cila nuk pranon diskutim. Ndërsa fjalët e tjerve janë të cilat duhet m'u argumentu për to, nuk argumentohet me to. Duhet mu argumentu për to. Nëse thot një hoxhë kështu, kështu, kështu, i thojna bjere argumentin. Nuk e bje argumentin, maje për veti. Maje për veti. Thot në sahih, në sahihun e Bukharit, nga Aisha dhe se Ummu Seleme, gruja e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, i ka përmen pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, një kishë të cilën e ka pa në Habeshe. Ummu Seleme bashkë me Ebi Selemen kanë emigrue të partë në hijretin e parë në Habeshe, te Nejashiu. Kur është kthye, ja ka përmend Ummu Seleme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një kishë, të cilën e ka pa atje. Wa ma fiha min as-suwar, dhe i ka thonë se i pashë atje disa idhuj, disa fotografi të skalitura me, me gur. Fe kale, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, ulaike idha mate fihimu rexhulu salih, ja ka shpjegue çka janë ato. Pejgamberi alejhi selam, prej këtu i ka shpjegu çka ka në Habeshe. Edhe kjo është një prej argumenteve se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, është argument se i, i kallzon Allahu xhelle wa ala. Ummu Seleme a kanë aty s'e ka di çka, Pse i bojnë këto sende? Pejgamberi alejhi selam ja ka tregu. Edhe pejgamberi alejhi selam, kurrë s'ka shku në Habeshe. Në Etiopi, s'a konë pejgamberi, sallallahu aleyhi ve sellem. Mirëpo e ka ditë pse bojnë ata kështu. Ka thonë, ata njerëz, kur ju vdes një njeri i mirë, një njeri i mirë, au abdu salih, apo rob i mirë, kjo është dyshim prej transmetusit, benau ala kabrihi mesxhiden, në varrin e tij e ndërtojnë një xhami Traditë e kanë ata. Kur vdes një njeri i mirë, ja ndërtojnë një xhami. Wasawaru fihi tilka suwar. Dhe ja skalitin dhe ja ndërtojnë atina këto fotografi. Dhe ja bojnë fotografinë e atij personit e vendosin në, në idhull. Ulaike shirarul khalqi inda Allah. Ata janë krijesat ma të këqija tek Allahu xhalla wa ala. Krijesat ma të këqija tek Allahu tebareke we teala. Andaj kjo ka qenë traditë e njerëzve gjithmonë. Tradita e njerëzve që s'janë kap me Allahun xhalla wa ala, fjalët e tina, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë objekt shejtani, janë objekt të rrëshqitjeve të mdhaja. Objekt të rrëshqitjeve të mdhaja. Pse? Ngase nëse s't'run Allahu Xhelle wa Ala, nuk ka mundësi me t'rujt kurkush. Andaj, Allahu Xhelle wa Ala, kur e ka, e ka lëshu shejtanin, i ka thonë, hec, shko, sa i ka thonë, endhirni ila jeumi jubathun, ka thonë, o Allah, a m'le deri ditën kur të kimi me u ringjallë për së dyti, ka thonë, inneke minel mundharin, ka thonë, ti ki afat, pastaj ka thonë, devijoj krejt. Po e veç ka thonë, illa ibadi el mukhlasin. Veç një grupë s'un e devijon. Veç një grupë. Cela është ajo? Ata robtë e mi të cilët janë të sinqertë. Të sinqertë. Prej sinceritetit më të madh është me mor fejen veç pi Allahut xhallahu ala. Vetëm fjala e Allahut xhallahu ala me qenë te ti mbi gjitha. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në sure Sebe Allahu xhallahu ala çka ka thonë? Wa laqad saddaqa iblisu dhannahu fattaba'uhum. Iblisi e realizoi mendimin e vet. Nëse disa njerëz kur i thuhet se shoqëri të fshehta prej masonave i sundojnë shumicën e njerëzve, thonë si ka mundësi. Allahu xhallahu ka thënë wa laqad saddaqa iblis. Iblisi e ka realizu qëllimin e vet. Fattaba'uhum. Edhe e kanë pasu shumica e njerëzve. Illa pos një grupe illa qalilan pos një grupës së vogël andaj njeriu nëse nuk kapet për fjalët e Allahut tebareke ve teala dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat janë sahih dhe janë vërtetue zinxhiri i tij deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai është objekt rrëshqitje objekt devijimi. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë krijesat më të më të këqija. Shikoni, ata nuk i kanë adhuru këta, këta puta. Vet i kanë i kanë vendos për m'i përkujtue. Këta njerëz të mirë janë kanë kështu me radhë. Normal, pas gjeneratave të cilat kalojnë, vijnë gjenerata e re, shejtani i shtin me adhuru. Mirëpo fillimisht, fillimisht nuk i adhurojnë ata. Vetëm thonë ky o njeri i mirë. ta përkujtojna. Sikurse çka thonë Ibni Abasi, ata i kanë pas ligjërues, i kanë pas kshillues, kur kanë vdek, ka thonë, kush na kshillon tash, s'ka kshillues. Ka thonë, hajde t'jau ndërtojna një fotografi, e kur shkojna te këta, na kujtohen kshillat e këtyre njerëzve. A p'e sheh, nijeti i mirë, vesilja e mirë. Hoxhallarë janë konë ata, njerëz të mirë. Kanë përfundu këshillat se ka vdek. Qysh me i, i ringjall këto këshilla, ja vendosna një shtatore, kur ta shofna ata, na përkujtohen këshillat e tina. Mirëpo gjenerata tjetër, kur të vjene, shejtani thot, këta nuk janë vendos vetëm se për një pozitë të madhe, që e kanë te Allahu xhel-le ve ala. Vjen gjenerata tjetër, thot, këta vetëm se zota janë. Edhe kështu me radhë. Kështu me radhë, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ulaike shirarul khalq. Këta njerëz janë njerëzit më të këqij tek Allahu tebareke ve teala. Thot Ibn Taymija, fa haulai jama'u bain al-fitnatayn. Këta njerëz i kanë mbledh dy fitne. Cilat janë dy fitne? ndërtimin e xhamiave tek varrët e njerëzve të mirë, siç kanë ardhë hadithe të tjera për ndalimin e kësaj çështje, dhe vendosja e putave të njerëzve të mirë, të njerëzve të mirë. Fitnetul kubur wa fitnetut tamathil, fitnja e varrezave dhe fitnja e idhujve. Pastaj thotë, hadith tjetër në Buhari dhe Muslim, e ka pas një leckë, një mbules, një, një këmishë të vogël, të cilën e ka vendos në ballën e tina, se vazhdimisht i ka ndalë djersë pejgamberi sallallahu alaihi sallam prej agonisë së vdekjes. Kjo çka argumenton? Argumenton se askush nuk shpëton nga dhimbjet e vdekjes. Se të kishte shpëtu dikush, kishte shpëtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, madje në hadith tjetër ka thonë, Aisha, unë ia lagsha, ia freskojsha leckën me ujë dhe ia vendossha në ballin e tij tha e merrke e fladitte ballin dhe thojke inne lil mevti le sekerat vdekja ka vështirësi edhe me pas, me pas shpëtu dikush kish shpëtu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam apo siç ka thonë në hadith tjetër sikur të shpëtojë dikush nga shtrëngimi i varrit kish me shpëtu Saad ibn Muadhi mirëpo edhe Saad ibn Muadhin e ka shtrëngu varri Mirëpo dijetarë kanë thënë, ekzistojnë dy shtrëngime, shtrëngim dënimi dhe shtrëngim dashurie. Sikur një njeri ka ka mundësi ti, kur e përqafon e përqafon për m'i shpreh dashuri apo mirëpo ka mundësi i krijon atina dhimbje e kështu me radhë me rëndësi edhe njerëzit e mirë dhe ky rasti është me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk ka shpëtu nga dhimbja e vdekjes fe idha igtemme biha kashfaha I ka mallku një herë, pastaj nëse thotë dikush pse i ka mallku, e ka tregu shkakun. Varret e pejgamberëve i kanë ba xhamia. Dhe kjo është tradita e njerëzve në tokë gjithmonë. Iblisi gjithmonë me njerëzit shkon në këtë në këtë formë. Në këtë formë, sikur Bulsi, të cilat i ka mashtru krishterët, ka thonë Isa ka shku për gjynahet e juve. Ka shku për gjynahet e juve. Edhe ia kanë vendosë pastaj fotografinë, pastaj idhullin, e kështu me radhë dhe ti i sheh miliarda njerëz të cilët mendojnë se Isa është sakrifiku për ata. Ve inne kethiren minen nasi le fasikun. Shumica e njerëzve janë dalë të rrugës Allahut tebareke ve teala. Andaj, ky hadith argumenton për ndalimin e ndërtimit të varrezave ndërtimin e xhamive mbi varreza. Ngase kjo është traditë e kujna e mushrikëve. Traditë e mushrikëve. Dhe argument ma i madh një tjetër dobi çka mujna me nxjerr prej hadithit, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentet e vdekjes me çka i këshillon? Me ruajtjen e kaptinës së tauhidit. Dikush thot pejgamberi jau ka mësu 23 vite, po. Tash tu i dal shpirti pejgamberit salsam. Në hadith tjetër transmetim tjetër ka kon 5 ditë para se me vdek. Kët fjalë ka thon 5 ditë para se me vdek. Në momentet e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ligjëron për çka? U rujun shirkut. Sahabave ju drejtue. La'natullahi ala al-yahudi wan-nasara. Mallkimi Allahut qoftë mbi krishterë dhe jehud. Pse? Pejgamberët varrezat jau kanë bë xhamia. Çka domethonë se i kanë adhurue pejgamberët e Allahut tebareke ue teala. Andaj, kjo është një dobi tjetër jashtë dispozitës se mësimi i teuhidit, i ai cili e merr përsipër mësimin e teuhidit dhe ligjërimin e teuhidit, duhet deri në momentin që ka takohet me Allahun xhel-le ue ala, mos me ndërpre ligjërimin e teuhidit. se me kon e kish ndërpre pejgamberi sallallahu alaihi sallam edhe nëse thot dikush na e kena kuptu teuhidin na e thojna a e kanë kuptu sahabët teuhidin patjetër që e kanë kuptu edhe ata janë kon bartësit e teuhidit megjithatë pejgamberi thot rujuni rujuni ngase kjo ka qenë traditë e njerëzve para juve dhe ju muni me ra në ata. Pastaj, thot hoxha, juhadhiru ma sanau ve leula dhalike, ubriza kabruhu. Thot hoxha, Allahu e mëshiroftë, Muhammed ibn Abdulvehabi, për këtë arsye pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka qortu ashpër për këtë çështje, mos të mirren varrezat e pejgamberëve. Për çka? Për xhamia. Andaj dhe vorri pejgamberit sallallahu aleyhi sallam nuk është ngrit. Po ka met i thjesht. Ka met i thjesht, gajra ennehu khashije en juttekhadhe mesxhiden, ngase pejgamberi sallallahu alaihi sallam hadith ka ardhë, se është frikësue që mos të mirret varri tina, për çka? Për xhami. Mos të mirret varri tina, për xhami. Këtu hoxha e ka prue një shpjegim, Apo duhet me sqaru një çështje, nëse thot dikush po varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tash është në xhaminë e Medinës. Ndërsa ky hadith qorton për marrjen e varrezave të pejgamberëve për xhamia. Kanë thonë dijetarët e para se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është varros, është varros në dhomë e tij. Dhe disa kanë dashtë me e lan varrin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam anash dhe xhamia me u zgjerue nga ana tjetër. Mirëpo është zgjerue, ashtu siç është zgjerue dhe e dyta dhe e treta kanë thonë dijetarët ndalesa ka ardhë që mbi varr mos me u ndërtu xhami. Ata i kanë ndërtu mbi varr, mbi varret e tyre xhamia. Apo i kanë synue ndërtimin e xhamive në vendet ku ka varreza. Pra, nëse një xhami është ndërtue, s'ka pas aty varreza, pastaj vendoset një varr, kjo tjetër mesele. Ndërsa ndalesa e ashpër ka ardhë, me synu një vend ku ka varreza, edhe aty me shku me ndërtue xhamia, kjo ka ardhë në mënyrë të ashpër ndalesa. Pastaj thotë, në Sahihun e Muslimit, Nga Xhundub ibn Abdillah se ka thënë, e kam dëgju Pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallem, para se me vdek 5 dit duke thënë, inni ebrau ila Allah, unë distancohem tek Allahu tebareke ve teala, en jekune li minkum khalil, që dikush prej juve të jetë khalili jem. Khalil, në gjuhën arabe, është e marrtë prej fjalës khulle. Khulle është shkalla ma e lartë e dostllëkit. ki shok, ki mik, ki t'afërt, e kështu me radhë, arabët i kanë dallue. Khalil, kur ta qujsh dikan, e ki ma të lartin. Ma të lartin, shok. Edhe Khalil, mundesh me pas vetëm një. S'i ki dy. Khalil është vetëm një. Shok ki plot, miq ki plot, Khalil vetëm një. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam thot në këtë hadith, unë nuk kam prej juve asnjë Khalil. paramendo asnjanin prej sahabeve nuk e ka mor Khalil fe innallahe kad ittekhadheni Khalilen se Allahu m'ka mor mu Khalil pra Allahu kan ta morre Khalil atë person s'un e merr mo dikush Khalil Allahu xhelle ve ala ka than vettekhadhe Allahu Ibrahime Khalila Allahu e ka mor Ibrahimin Khalil dhe në këtë hadith e ka mor edhe Muhammedin sallallahu aleyhi sallam për Khalil E dikush thot na tham Halil është vetëm një. E pse Allahu ka më shumë se Allahu është Allahu? Nuk krahasohet Allahu jashtë është jashtë ligjeve që njerëzit i njohin. Allahu tebareke ve teala yef'alu ma yasha, bën çka doje. Wala yusalu amma yef'alu wa hum yusalun. Allahu jalla wala ka thon, Allahun s'un e pyt dikush pse ke bo qështu, e ata kit mirren në pyetje. Nuk mund t'i thon Allahut jalla wala dikush pse ke kriju qiellin kështu, pse më ke kriju mu kështu, e kështu me radh. Allahu bën çka doje. A na pytemi, se na jena robër. Kema ittekhadhe Ibrahime Khalilen, sikur që Ibrahimin e ka morë për Khalil. Pastaj ka thonë, wa lau kuntu muttekhidhen min ummeti Khalilen, e sikur ta kisha morë Khalil, dost në gradën më të lartë, prej ummetit tem dikan, lettekhadhtu Eba Bekrin Khalilen, e kisha morë Ebu Bekrin për Khalil. Kjo çka argumenton? Se personi ma i dashtë te Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, cili ka qenë? Ebu Bekri. Pa dyshim. Edhe kjo demant kujna i bohet rafidive. Se ata kanë sulmu njerin ma të dashur te pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Ata kanë e kanë synu, e kanë synu pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Rafidit, kur janë shpik, në krye me Abdullah ibn Sebe, ata e kanë synu goditjen e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Po e kanë ditë se nëse godasin te pejgamberi sallam, shkon huq. Andaj e kanë godit Ebu Bekrin, pastaj Omerin, se ata janë konë vezira Ahmede, ata janë konë dy ministrat e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Dy njerëz ma të dashur te pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Ela wa inna men kane qablekum. Tash vjen pjesa e hadithit që e synon, e synon hoxha. Thotë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, dijeni me të vërtetë, se ata të cilët kanë qenë para juve, kanu jettekhidhune kubura enbijaihim mesaxhiden. i kanë mor varrezat e pejgamberëve të tyre për xhamia. Për xhamia, pra kjo ka qenë tradita e gjithë njerëzve. E gjithë njerëzve. Çka pse pejgamberi sa alarmon se kjo ka qenë tradita e gjithë njerëzve? Pra iblisi çka ka luftu me ata, ju mos mendoni se edhe me juve s'ka me luftu. Iblisi që ka sulmu ata, mos mendoni se juve s'ka me ju sulmue. E nëse thot dikush, po sot varrezat pak i adhurojnë. 2 milion njerëz në Egjipt i adhurojnë varrezat, edhe jetojnë nëpër varreza dhe i adhurojnë ata. E me miliona që 80 milion i adhurojnë Husejnin në Iran. 80 milion njerëz. A e di sa janë me miliona njerëz i adhurojnë të tjerët pos Allahu xhele ve ala. E nëse nëse na thot dikush, e sot është ajo fitnja e ligjvënies pos Allahu tebareke ve teala, a mujna me i mor këto argumente për ata? Po. Nëse në fillim të dersave kena përmend definicionin e shirkut. Çka është definicioni i shirkut? Përkatësimi i një cilësie çka e ka veç Allahu dikujt tjetër. Ai çka e lut vorrin, pse është mushrik? Se lutja i takon vetëm Allahu tebareke ve teala. E halalli edhe harami kujna i takon? Allahu xhele ve ala. Kur ti ia dorëzon dikujt tjetër, vetëm se ki mendu se ka cilësi të Zotit. Ndërsa nuk janë adhuru, pos me adhuru vetëm Allahun tebareke ve teala. Andaj ai njeri, i cili, i cili ia dorëzon ligjvënien, kodifikimin, vendosjen e ligjeve, dikujt tjetër pos Allahu xhele ve ala. Apo është i knaqshëm që ai me vendos ligje. Apo është i knaqshëm që me përfaqsu dikan tjetër i cili vendos ligje. Ngase në sheriatin tonë ka diçka, çka ti munësh, ti esenca ti je pronar i vetvetes tane. Ti blen dhe shet. Mirëpo është diçka çka quhet vekil. Ja le vekilit. Ai blen për tije. Nëse ti ja ki lon qatij vekilit, me blej diçka. Edhe ai ka bo ni shitblerje. Kjo llogaritet sikur ti me pas blej. Kjo llogaritet sikur ti me pas kry atë akt të marrëveshjes. Kur e përfaqson ti dikanë kur ja miraton ti dikujna, ajo llogaritet vepra jote. Ajo llogaritet vepra e jote. Ela fala tattakhidhu al-qubur masajida, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asesi mos i merrni varrezat për xhamia. Asesi mos i merrni varrezat për xhamia, fa inni anhaakum an dhalik, nga se un ju ndaloj nga kjo. Dhe kanë thonë djetartë, ky hadith s'ka nevoj për qarim. Pse? E ka përmen pejgamberi sallallahu alai sallam shprehjen e duhur, e cila është shprehja ma e lartë e ndalesës, inni enhekum, unë ju ndaloj. Pra nëse thotë, inni ene, unë ju ndaloj. S'ka nevoj me konkludu, s'ka nevoj mu thellu në tekst, nga se teksti është i qartë. Thot shikoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në cilin moment është u ndalu për këtë çështje. Kjo shumë një mesele me rëndësi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam momentin e fundit çka ka fol. Ti i sheh se shumica e atyre të cilat e përmendin momentin e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e përmendin veç hadithin tjetër. Apo ku ka thon istausu bin nisa i khairan. Këshilloni për gratë juve khair. Allahu e di mas mirë pse nuk e përmendin. Mirëpo, edhe ky hadith është në momentin e fundit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka mallkue jehudët dhe krishterët dhe ka alarmue për ruajtjen e tauhidit dhe kristalizimin e tauhidit. Pse? Ngase tek Allahu xhel-le ue ala, nëse njeriu jeton me tauhid vazhdimisht. Dhe për kah fundi një losët Inna Allahe la jagfiru en jushreke bihi. Vlen ajeti edhe për ta. Allahu s'ja falë atij çka i ban shirk. A rreziku i birit t'Ademit është derisa është gjallë. Iblisi ka punë me ta, shejtanët kanë punë me ta. Andaj, kjo është dobi e madhe për neve. Se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam dhe pejgamberët ma herët, Jakubi aleyhi sallam, lemma hadara al-meutu, Allahu xhel-le, lexoni suren Bekare, e ka përmen, kur Jakubit i ka ardhë vdekja, i ka thirr bijt e tina. I ka thonë, madha ta'budune min ba'di. Kshire pytjen e fundit që ja ka bo para se me vdek. Ka thonë, çka kini me adhuru pas meje? As ju ka thonë, çka kini me trashigue pas meje? Qysh kini me nda pasurinë? Çka kini me bo pas meje? Mos u përlani mas meje? E kështu me radhë. Madha ta'budune min ba'di. Më tregoni mue çka kini me adhurue pas meje? Megjithkëta, pejgamberi a.s. i ka alarmu. Kjo çka kuptohet, çka do me thonë hoxha? Do me thonë se dikush edhe pse a musliman nuk do me thonë se ai mos me i mësu dispozitat e fejes. Po vazhdimisht mësohen këto sende. Pse? Për me rujtë. Vazhdimisht përkujtohen muslimant me ata çka ka ardhë nga ana Allahut tebareke ve teala. Fatihanë krejt e dinë, por prapë e lexojna. Namazi kejt e dinë që është obligim, po patjetër është dikush me farz kifaje është çdo, çdo vend, çdo mahallë me pas dikush ka ju përkujton se çka është obligim. Edhe pse ato kejt e dinë. Mirëpo pejgamberi sallallahu alaihi sallam ka qenë i kujdesshëm që me jau rujt fejen sahabeve të tina. Thotë hoxha në çdo vend çka falet namazi, quhet xhami. Në çdo vend çka falet namazi, quhet xhami. Andaj duhet me pas kujdes që mos ket aty varreza. Pastaj thot sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qujt juilat li al ardu masjidan wa tahura, mue mu është bo toka, toka kejt toka masjid. Masjid vend për falje, wa tahura dhe pastërti. Ngase pejgamberët e tjerë s'e kanë pas kët kët privilegj. Ata patjetër e kanë pas me shku mu fal në xhami, ndërsa ti mundesh mu fal ku ti je. Pra, disa dijetarë kanë thonë, Allahu Xhelle wa Ala ja ka lehtësu këtij umetit shumë. I ka thonë, vetëm runi anën e islamit, mos i bani shirk, tjerat fikhun e keni të lehtë. Fikhun e keni shumë të lehtë. Nëse s'munesh me morr avdes, merr mest. Nëse s'ka ujë, merr tejemum. E kështu me radhë, fikhu është shumë i lehtë. Fikhu është shumë i lehtë. E ki e pesë vakt namaz të cilat nuk morrin as 20 minuta, nëse e marr në minimalen e kështu me radhë fikhu është i lehtë ndërsa ajo e rana çka është e çka duhet muslimanët m'i kushtu shumë kujdes sidomos në ditët e sotme kur nuk fliten këto mesele kur bahen disa njerëz të cilat thu ti se ata kejt musliman këtu janë edhe nuk janë goditun pi shirkut wala hawla wala quwata illa billah andaj sheh se folin për artin e puthjes me me gruan folin folin për sendet të cilat Nuk janë muslimanët në gjendje me fol për ato sende. Po ato sende folin, folet nëpër libra për ato sende. Folet a është cigarja haram a jo, a është mekruh. Ndërsa personi ndoshta është i njollost me lloj-lloj shirku. E kështu me radhë. Andaj duhet serioziteti muslimanëve sot me qenë shumë nivel. Pejgamberi sallallahu alejhi sellem tu dek i ka këshillu sahabët rujeni teuhidin. Nëse e runi këtë, tjerat jau fal Allahu tebareke ue teala. Thot, hoxha, imam Ahmedi në musnedin e tij ka transmetue nga ibni Mesudi, radhi Allahu an, nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, inne min shirarin nas, njerëzit ma të këqij, janë, men tudrikuhumus saa, ata të cilët i e gjejnë kiametin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la taqumu as-sa'atu illa ala ashrari al-khalq. Kiameti nuk ndodh vetëm se mbi njerëzit të cilët janë ma të këqij. Njerëz ma të këqij që kanë ekzistu prej te Ademi alayhis salam deri në njerin e fundit, që ato çka i godet kiameti, ato janë njerëz ma të prisht. Andaj edhe shikon e prej te Ademi a.s. Iblisi ka fillu e me, me sistemin e tina të shirkut. Dhe përfundimi ven me dexhallin, i cili është kulmi i degjenerimit, kulmi i shirkut, kulmi i shfrenimit dhe amoralitetit, e kështu me radhë. Andaj ata çka i godet kiameti, iblisi ata vetëm se i ka shindru edhe në iblisa tjerë. në iblisa tjerë wa hum ahya duke qenë ata të gjallë wal ladhina yattakhidhun al qubura masajida dhe këqyre çka i ka e ka bo barabar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ata të cilat i morin varrezat për për xhamia e ka bashkue mes njerëzve të cilat i godet kiameti me ata njerëz të cilat i ndërtojnë varrezat xhamia Rafidit edhe mushrikët e ndryshëm. Andaj, muslimani, nëse nuk ndalet mirë, me meditue hadithet, të cilat kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe çortojnë prej shirkut dhe prej kufrit dhe se njeriu mundet me shpreh një fjalë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fol njani prej juve një fjalë, la yulqi laha balan, nuk ja vendos kokën dhe vëmendjen shumë mirë, Yahwi biha fi jahannam 70 khandaqan. Futet në zjarr 70 vjeshta. 70 vjeshta futet në zjarr. A be një fjalë thash. Po një fjalë bash me një fjalë hihet në Islam dhe me një fjalë dilet. La ilaha illa Allah futesh në Islam. Një fjalë apo? Se kur po hin në Islam po s'po thon një fjalë. A për me dal thonë një fjalë qet a, një fjalë qet. Një fjalë qet prej fesë Allahu te bareke we te ala, andaj njeriu duhet me qenë shumë i kujdesshëm. Pastaj ka thënë hoxha në këto që i përmendëm ka disa mesele, e para është se ndalimi i ndërtimit të xhamiave në varreza, edhe nëse nuk adhurohet dikush tjetër pos Allahu te bareke we te ala. Këtu hadithet kanë ardhur Ata që adhurojnë dikant tjetër pos Allahu xhallahu ala dhe ata që i ndërtojnë xhamiat, për çka ndërtojnë xhamia? Me adhuru Allahu xhallahu ala. Po pse ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ti adhuron Allahun ama ai tjetri kur të vjen e adhuron tjetër kan, vorrin adhuron. Ti adhuron Allahun te bareke ve teala. Mirëpo ai tjetri, çka ban? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve don me ndalu që edhe indirekt mos mu ba vesile për shirkun. Mos mu ba vesile për shirkun. Mos mu ba shejtan natik. Shejtan i cili flet apo shejtan akhras i cili nuk flet, i cili nuk çorton nga të këqijat. Edhe thot walau sahhat niyatul fa'il, thot edhe nëse e ka niyetin e mirë ai i cili e ndërton xhamin. Pra, niyetet e mira janë përkufizume me ligjvënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e ki niyetin e mirë, s'do me thonë se çka dush ti me bo. Nuk mundesh me çel ni shtëpi të amoralitetit, me mbledh pare për me ndërtu një xhami. Edhe mu argumentu me ata se po niyetin e kam të mirë. Niyetin e ki të mirë, po veprën e ki të keqe. Ndërsa te Allahu xhelle ue ala mirresh për niyetin për veprën të cilën e ki bo. E dyta, ndalimin nga shtatoret dhe idhujt. Edhe sa shtatore ka sot, sa idhuj ka sot, e kështu me radhë. Dhe idhulli është ajo vesilja e parë e shejtanit. Idhulli është vesilja e parë e shejtanit, edhe nëse nuk adhurohet. Edhe nëse nuk adhurohet, fillimisht me kalimin e kohës Thotë ibreti i madh, mësimi i madh nga qortimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i madh ndaj sahabeve se sikur se si ai fillimisht në Mekë ka ardh e ka shpjegue teuhidin dhe në fund në frymat e fundit prap ka fol me me teuhid. A këta duhet me kuptu mirë se pse ka ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Në çdo popull kena dërgu nga një pejgamber. Çfarë pune kanë pas këto pejgamber? Me u thonë njerëzve banuni njerëz të mirë, mos bani të këqija, mos vritni, mos bani amoralitet, këto krejt tjerat ngërthehen te pengameri sallallahu alaihi sallam. Po Allahu çka e ka përmend punën kryesore, pse i kam dërgu pengamert? U'budu Allah, adhuroni Allahun xhelle Tjetër, ixhtenibu et-tagut, largonju tagutave. Kjo është simboli ma i lartë pengamerik. Edhe duhet me qenë simboli ma i madh i atyre të cilët i pasojnë pengamerët. E kështu, me radhë. Pastaj, thumme lemma kane fis-sijak, lem jektefi bima tekaddem, thotë pengameri sallallahu alai sallam, nuk e ka lanë asnjë moment pa e shfrytzue edhe duke i dalë fryma e fundit. Pastaj, thotë hoxha, Kini me i pasue traditat e atyre të cilët kini kanë qenë para juve. Kalu el-jehudu ven-nesara, sahabët thanë jehudët e nesarat i ki për qëllim, krishtër, tha, ue menin-nasu illa hum, tha, a ka njerëz pos ata, a ka njerëz tjerë pos ata, pra shumica e tokës është me ata e mbusht. E çka, çka kuptohet prej këtyre dy haditheve? Se na, pengameri sallallahu alesem, na qorton, rujuni se ju kini me i pasu traditat e atyre që kanë qenë para juve. E në hadith tjetër, kush janë konë traditat e tyre? adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut tebareke ve teala. Hadithet kshtu kuptohen. Pra mirren hadithet dhe bashkohen. Bashkohen. Alarm ka ardh nga ndërtimi i xhamive mbi varreza. Alarm tjetër ka ardh, ju keni mu bo si ata. A ka ndonjë rrezik njeriu? Shumë rrezik të madh ësht. Edhe nëse ai nuk e ndjen, ngase Allahu xhallahu ala ndjesien apo mos ndjesien nuk e ka marr për argument. Andaj ka thënë Allahu te bareka ve teala Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kur ju thuhet njerëzve, munafikave, mos bani fesad në tokë, çka thojnë ata? Jo, mirë jena tu ba na. Ela innahum humul mufsidun Allah thot vini re ata janë njerëz çka bojnë ma së shumti të këqija ata janë tu bo fesat wa lakin la jesh urun ama nuk janë tu e ndje e nëse s'e ka ndje a quhet ai munafik a quhet prishës a quhet shkatrimtar po quhet Se Allahu e ka qujtë, ve minen nasi men jekulu amenna billahi, ve bil jaumil akhir, vë ma hum bi mu'minin. Dhe prej njërzve ka shumë çka thojnë, i kena besu Allahut dhe ditës gjykimit, ve ma hum bi mu'minin. Allah thotë s'janë besimtarë ata. Nuk janë, edhe nëse dikujt i ven ranë, nuk janë ata besimtarë. Se Allahu tebareke ve teala, ka tregu shenja se kush i ka këto shenja, nuk është besimtarë. Edhe pse ai çka çka la yesh urun. Ai ka mundsi nuk e di, ai nuk e ka bo nijet me kon munafik, nuk e ka bo nijet m'u bo mushrik. Se as papa nuk e ka nijet m'u bo mushrik. As Ebu Xhehli s'e ka pas nijet m'u bo mushrik. E kështu me radhë. Rreziku i besimtarit është shumë i madh, pa marrë parasysh që ai e ndjen rrezikun apo nuk e ndjen. Derisa është gjallë, rreziku i tijna është shumë i madh. Meselja tjetër mallkimi i tyre. Dhe çka kuptohet me mallkimin e tyre? Kush e bën veprën e tyre hin n'mallkim. Ngase te Allahu xhallahu ala nuk llogaritet ky është jehud, ky është krishter, ky i bardh, ky i zi, s'ka te Allahu xhallahu ala është krejt krijesa jena, krejt ve ve yati ve kullun atihi yawm al-qiyamati farda. Edhe t'gjithë kanë me ardh para Allahu xhallahu ala si rob. Min ithnatayni wa sab'ina firqatan, madje disa dietar i kanë qit edhe prej 73 grupeve të cilat kanë ardhur se umeti ka m'u përça në 73 grupe, vetëm një grup është i shpëtum, tjertë janë të devijum. Disa dietar këto dy grupe që ka me i përmend hoxha janë të nxjerrt, janë dalë fare këto krejt komplet, janë mushrik ndaj Allahut te bareke ve teala dhe qafira wa humur rafidatu wal jahmiya. Edhe ato janë Rafidit dhe Xhehmit, për të cilët ka ixhma për kufrin e tyre. Dhe ka ixhma edhe për tekfirin e tyre. Pos atij i cili nuk ja njeh gjendjen, çka thon Ibn Taymija, pos atij i cili nuk ja njeh gjendjen dhe mashtrohet në përkatësimin e atyre në Islam. Se ata thonë jena musliman, ai i cili nuk ja njeh gjendjen, mirëpo pasi t'i bëhet e qartë gjendja e tij. Fjalët e tyre çka i thojnë ata? Çka thon xehmit e çka thon rafidit. Pasi t'i bëhet e qartë, atëherë e ki obligim për me rujt imanin tanë me thonë qafira ka kanë këta, qysh janë krishtarë dhe jahudët. Mirëpo thash, edhe njëherë përsëriti, pasi t'i bëhet e qartë gjendja e tyre çka thojnë ata. Ndërsa në esencë atij cili është e bëhet e qartë fjala e tyre, ata njerëz janë ma prisht shirkun në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata me pretendime se ata e dojnë Husajnin e Hasanin e kështu me radhë dhe mallkimin e Ebu Bekrit dhe Umerit dhe hum euvelu men bena alejha el mesxhid Hoxha s'e ka përmend, do ta përmend me lejen e Allahut te bareke ve teala, xehmit janë të parët çka i kanë mohuar sifatet e Allahut te bareke ve teala. Ngase hoxha këtë libër e ka veçuar në shirkun ndaj Allahut te bareke ve teala. Pra, bamja shirk në lutje ndaj Allahut te bareke ve teala, ndërsa xehmit janë të parët. Xehmi ibn Safwani, i cili e ka pas mësues dhe arsimtar, kan e ka pas Ja'd ibn Darham, Dhe kanë dalë pjella të shumta, të cilat kanë prej xehmizmit dhe kanë prej ehli sunetit dhe janë bërë një, një kolazh prej, prej grupacioneve të shumta, ashtu siç ka tërheq vërejtjen pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, se kulluha fin nari të gjitha janë në zjarr illa wahideten pos një grup, e kanë thonë ja Rasulallah, men hum, kush jen ata, ka thonë ata janë të cilat janë në ata çka jam une dhe shokët e mi. me argument logjik. Nëse dikush s'i beson tekstit, apo ka defekt me tekstin, shikoje Allahu xhelle ve ala qysh e vërteton. Na i kena sprovu edhe ata të cilët kanë qenë para juve. Krejt. Elledhine min kablihim. Krejt çka kanë i ka sprovu Allahu xhelle ve ala. Pse? Për me pa Allahu xhelle ve ala Ata të cilët e kanë thonë të vërtetën, se me thonë me gjuhë kena besuar lehtë, por me vërtetu është zor. Me vërtetu është vështirë. Ngase ka nevojë njeriu për çka? Për me hi në test. Nga ana e Allahut te bareke ve teala. Wa la ya'lamanna al-kadhibin. E Allahu ka me pa se kush është rrenacak. Dijetarët e tefsirit kanë thonë, Allahu e di kush është rrenacak dhe kush është i sinqert. Po pse e bën këtë? Për me jau treguar njerëzve fillimisht në dunja Se kush ka qenë i sinqert dhe kush ka qenë rrenc edhe në ditën e gjykimit mos me pas argument. Mos me pas argument. Se Allah thotë t'kum fut në test, s'e ki kalu testin. Andaj njeriu duhet fillimisht çka thonë Ibn Kajimi mund dalë me vetveten li ju, li, li ju idde uddetehu. me përgadit vetveten dhe nefësin e tina për sprova. Nefësin e tina për sprova. Pse ka thonë, patjetër ka me hi në sprovë nëse do me vërtetu imanin. Le ta harroje dikush, se mundet me kalue, pa u sprovue. E njerëz thojnë, po kanë kalue shumë njerëz të cilët s'janë sprovue. Po na nuk ja dina gjendjen te Allahu që kanë ata. Nuk ja dina gjendjen te Allahu tebareke ve teala që kanë ata. Ngase Allahu e ka bo ligj me i sprovue njerzit. Si disa njerëz, ndoshta ju vjen turp me e përmend se kanë e do ma s'shumti, pejgamberi s'i ka ardhë, turp me e thonë, Aishen e du, bashkëshorten e tij, ma s'shumti. Ka thonë, miner rixhali, kasadnahu, ja Rasul Allah, e patëm për qëllim prej burrave, ja Rasul Allah, tha, kanë ebaha, babën e vet, kanë Ebu Bekrin. Pejgamberi megjithëse e ka dashtë shumë Ebu Bekrin, apet s'ka mrri në shkallën e Khalil. Pra halillëku është shkalla ma ma e lartë. Pastaj argument tjetër, thot mesele tjetër se Ebu Bekër Siddiku është ma i miri i sahabeve. Ma i miri i sahabeve. Se ka thonë, me pas mundësi me morë Khalil e kisha morë, ama s'muj. Se ka morë Allahu xhelle ve ala, mu m'ka morë Khalil. Dhe kjo çka argumenton, çka do me thonë me këtë mesele, hoxha, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas në mesin e tyre besimtar familjar çka, i ka pas Aliun, Hamzën, Abbasin, Ibn Abbasin, e kështu me radhë familjarë të cilët kanë qenë besimtar, me gjithë këta kush u kanë ma i dashur te ai? Familjari a jo. Jo, Ebu Bekri, se ka pas familjar. Ngase tek Allahu xhalla wala nuk mirret parasysh nesebi, farefisi, prejardhja. Nuk mirret parasysh kjo çështje. Dhe meselja e fundit që e ka përmend hoxha, el isharatu ila khilafatihi, ka bo me isharat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush me qen halife pas tina. Kjo isharat, ama hoxha s'ka thon tekst se me pas kon tekst kish qen kush e mohon ban kufër. Po ka thon ishara. Pse, ka thonë këta e do ma s'shumti, këta e ka qit n'namaz, falju ti namazin, e kështu me radhë prej isharetave të cilat kanë qenë si konkludime prej sahabeve se ai i cili e meriton khilafetin pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është Ebu Bekri dhe kur e ka morë khilafetin s'ka pas polemik në mesin e sahabeve dhe ajo polemik çka njerëzit e kanë fut prej shijave, se ka pas polemik dhe ka pas zhurm dhe ka pas potere, ata janë rrena të kullume. Rrena të kullume të cilat i kanë shpik shejtanat dhe të cilat njerëzit janë mashtrue me ata lusim Allahun tebareke ve teala që t'i vetëdijesoje muslimanët dhe t'i kthehen fejes së pastër e zbritur nga ana Allahut tebareke ve teala fejes qysh e ka adhuru Allahun tebareke ve teala Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem dhe shokët e tina dhe pastaj kanë vazhduhe me radhë me pas në umetin e tina grup e cila e adhurojnë Allahun tebareke ve teala duke mos i përshkru diçka çka s'i takon Allahut tebareke ve teala qysh ka thonë sallallahu aleyhi wa sallem dhe kjo është përgzim për umetin dhe nuk mundet me pretendu dikush se haku nuk është në Në sipërfaqe, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum. Do të vazhdojë një grup prej umetit tim zahirin 'ala al-haq, kanë me qenë të dukshëm në të vërtetën, pra kanë me folë të vërtetën, kanë me qenë ashtu qysh ka qenë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, la yadurruhum men khalefehum, wa la men khadhelehum, nuk i ban dam atyre, kush i le dhe nuk i pason, apo kush i kundërshton,